Egunon entzule guziei! Egia da guti palestina ipatu dutala nire irrati saioetan. Egia erraiteko, biziki impotente sentituz, hitz guti ditut zer pentsatzen eta nola sentitzen naizen kontatzeko. Halere, egia da ezin dugula gure bizi segitu begiak hetxirik, ezer gertatzen ez balitz bezala, herrikusi batean genozidioa izaiten ari den bitartean. Israelek egindako kolonizazioa eta etengabeko genozidioa palestinaren kontra prisma ezperdinetatik azter daitezke. Eri indigenaren ikuspundutik noski, ikuspundu antikolonialatik, baita ere ikuspundu antiarrasistatik, antikapitalistatik, feministatik ere bai. Hori beste ikuspundu bat gehi daiteke, laborantxarena. Konfederazion peizan laborari sindikatuak beriki prentsauar bat idatzi zuen Israelek palestinaren aurkako goxetea genozidio gisa salatuz. Estrategia horrek, gazako biztanleak animaliaen janaria diatera eramaiten ditu, haurrak goxez eta igarriz hiltzen dira. Hau ez da humanitarioa, hipokrita batzuek eran nahi duten bezala baina goxetea gizateriaren aurkako krimen gisa. Eta Palestina zitze egiten dugularik, usu gertatzen den bezala, ziz Jordania zitze de gitea zahantzen dugu, nun gaur egun laborarien landak kolonoek hondatzen ari diren. Israelek palestinaren elikadura buru diabetza suntsitzen du haien menperatzeko, haien lujak lapurtzen haiek desagertzeko orduan bai, horretan, zailada hitzak aurkitzea. Infamia horren aurka borrokatzen ari direnen artean, Pierre Stamboul, bakearen aldeko frantziako diuduen batasuneko bozera mailea, Euskal Herriera etoriko da bere borroka antisionistaz hitz egitera. Aukera bat agian hitzak elkarrekin aurkitzeko. Beraz etorri martxoaren ogoita sortzian, ostegunarekin, zazpietan baienako epaiskara, eta martxoaren ogoita marrean, larun batarekin, amarrak eterditan mauleko tokiat gelara.